islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti bu islom biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Usaybiq Kufaga keladi. Vaqtlar o'tgandan keyin xavorijlar fitnasi boshlanib, hamma fitnali gaplari خوارج gaplari edi. Xavorijlarda bir to'plami bosh ko'tarib qo'zg'alon وقت vaqtida kishilardan biri kelib Usaybiyog'ga: "Ya Usaybiyog, sen aytib yurgan gaplarni quvvatlashtirib, hozir bir jamoat to'plangan, bir guruh chiqqan. Qo'shilmaysanmi? Vaqt keldi harakat qiladigan." deganida Usaybiyog yelkasini qashlab qo'yar ekan. Ya'ni bu senlarga javob bo'lsin degan. Va aytar menga solih kishi ta'lim bergan. Men Allohga qasamki, ular bilan birga chiqmayman dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu fitnaga munosabati juda qattiq edi. Biror kishi kalla ko'tara olmas edi. Usmon radhiyallohu anhu tabiatan muloyim, halim inson edi. Abdulloh ibn Saba Kufada bir necha odamlarni atrofiga yig'ishlikka muvaffaq bo'ldi, chunki fitna markazi edi. Fitnana asosan Abdullah ibn Saba boshqa tarafdan ham boshlagan edi. Chunki Usmon roziyallohu anhu Banu Umayya, Muawiya ibn Abi Sufyan Banu Umayya qabilasidan, Banu Umayya sulolasidan, Sa'id ibn al-Aws Banu Umayyadan, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh Banu Umayyadan. Bu Yahudi Abdullah ibn Saba bu tarafdan oldida Usmon xalifa o'zini sulolasidan hamma tarafga o'rnashtirib mana hamma tarafni mahkam ushlab oldi dedi. Basraga kel keldi Abdullah ibn Saba. Basra ham juda o'zi xohlagandek mintaqa edi, fitnalar makoni edi. Bu yerdan ham bir guruh tashkil qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Muarrixlar eng oz to'plangan Abdulloh ibn Sabani atrofiga Basrada hisoblashadi 600 kishidan iborat bo'lgan guruh. Fitna a'zolari. Abdulloh ibn Saba Misr tarafga yo'l oladi. Kufada bir guruhni tashkil qildi, Basrada bir guruhni tashkil qildi, endi Misrga ko'chdi. Misrda vali qilingan kishi bu Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh bo'lgan. Usmon roziyallohu anhu ning amaki vachchasi. Bu kishi ahli ilm emas edi, lekin harbiy sohada ancha tajribasi bor kishi edi. Va bunga qo'shilibcha bu kishi juda halim inson edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, difo qiladigan, bularga raddiya beradigan ahli ilm ular kamligi va xosatan valisi shunday bo'lmaganligi uchun bu yerda ham fitna qo'zg'algan edi. Shomda fitna qo'zg'almadi, sababi bu yerda Muaviya va Amr bor edi. Abdulloh ibn Saba Misrga keldida bu yerdan ham bir fitnachilar guruhini tashkil qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Undan keyin holat o'zini foydasiga hal bo'ladigan bir imkon topilgandan keyin Misrda bir guruh, Kufada, Basrada bir guruh bo'lgandan keyin bu sekin asta o'z maqsadini hosil qilishlikka kirishadi. Undan keyin Abdullah ibn Saba shunday fitnalarni boshladiki, o'z qo'l shaharlarga xat yozinglar. O'zingizlarning holatingizning yomon ekanligi hukumat qilayotgan boshliqlar, mas'ullar yomonligi haqida risolalar yuboringlar. Kufa ahri misol uchun Shomga bizni holatimiz yomon, hukumat, ya'ni mas'ullar yomon, qo'yilgan insonlar yomon deb yuborsa, Shom biz yaxshimiz. Shom fitnachilari Kufa Basraga yuborsa, bular biz yaxshimiz. Shunga o'xshagan holatlar ro'y bera boshladi. Hattoki holat juda g'avg'ov fitnalarga va to'lib ketdi. Hattoki risolalarda shunday yozilgan ediki, Usmon o'zini mansabidan foydalangan. Hamma qarindosh urug'larini o'zini mansablariga joylashtirgan. Bu Abu Bakr Umarni manhajidan tamomiy chiqib ketdi degan narsalar xalqlar orasida keng suratda tarqalgan edi. Shu vaqt Kufada bir toifa odamlar chiqadi Abdullah ibn Sabaga qarashli. Bular tabiatan qo'pol, hattoki islom ham qalbida qaror topmagan, yaxshi islomga moyil bo'lmagan kishilar bo'lgan. Kufada bular muzohara qilib Said ibn al-Asga qarshi chiqishadi. Said ibn al-As go'yoki mansabga nomunosib odam bu usmon ibn affon o'zini mansabidan foydalanib o'zini qarindoshlaridan qo'yib olgan degan muddao bilan qarshi chiqishadi said ibn as tabiatan muloyim kishi halim kishi bo'lsa ham lekin jang xususida buni jangiy boshqaruvchi kishisi Qaqa ibn Amr Tamimi radhiyallohu anhu bo'lgan. Qaqa Said ibn al asni bunday holatda biror bir qaror chiqarishini kutmadida darhol bularni muhosara qilib, atrofini o'rab, bularni bir adabini berib qo'yishlik uchun keldi. Shunda bular Qaqa kelganligidan qo'rqib darhol masjidga qochdi. Chunki doim shunaqa masjid omonlik bir makoni bo'lganligi uchun bu muzoharatchilar ham masjidga qochdi. Qaqo so'radi, nimaga bunday qilishding? Biz Said ibn al-Asni xohlamaymiz. Bizga boshqa bir vali almashtirib beringlar, shunga o'xshagan ba'zi bir muddaolarni aytishdi. Qaqo bulardan so'raydi, nima xohlaysizlar? Nima uchun sizlar muzohara qildinglar? Chunki bular Kufada inqilob qilib Said ibn al-Asni yiqitmoqchi bo'lgan. Bular aytdiki, biz hech narsa xohlamaymiz. Chunki Qaqoni bu jangiy holat bilan kelganligidan bular qo'rqdida, biz hech narsa xohlamaymiz. Faqat Said ibn Asni almashtirishlikni shu islom yuzasidan haqqimiz bor-ku, o'zimizni fikrimizni aytishlik. Faqat Said ibn Asni boshqa almashtirib berishlikni xohlaymiz. Usmon ibn Affondan shuni talab qilamiz. Shundan Qaqa ibn Amr boshqa narsachi boshqa narsa yo'q bo'lmasam madinaga boringlar kufada turmanglar madinaga borib usmonga aytinglar buni xalifaga aytinglar bu yerda turmanglar deb madinaga jo'natib yuboradi bundan keyin bular madina ga usmon ibn affon huzuriga borishadi usmon ibn affon radhiyallohu anhu bularni kutib oladi nima Muddaoilar. biz said ibn asni almashtirib berishingizni xohlaymiz boshqa boshqa degandan keyin usmon ibn affon bildiki bularni e, ortida boshqa narsa va bular o'zi aslida nima deyayotganligini ham said ibn al as radhiyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi sohibi biror bir shariatga muxolif bo'lgan narsani qilmaganligini bilgandan keyin Usmon ibn Affon bularni qaytarib yuboradi. Shomga yuborgandan keyin bular Shomga keladi. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu Muaviya ibn Abi Sufyan bularni xabarini eshitgandan keyin darhol bularni jamlaydida oldiga boradi. Bular o'ylaydiki, Muaviya ibn Abi Sufyan odatda Halim boshqa-boshqa degandan keyin Muaviya so'raydi, nimaga keldinglar? Ulardan bir kishi chiqib Said ibn al-As to'g'risida yana gap boshlagandan keyin Muaviya qarasa, aytib o'tdik, Muaviya arablarni dohiylaridan hisoblangan eng zakovatli insonlardan. Qaradiki Muaviya ibn Abi Sufyan kalomi buni gapirayotgan gapi bir tartibli emas, tuturuqsiz gaplar bo'lganligi uchun Muaviya ibn Abi Sufyan boshladiki, go'yoki bular Muaviya ibn Abi Sufyandan mutlaq kutmagan bir muomalani kutadi. Ayamasdan shiddat bilan bularni so'kib ortiga qaytarib yuboradi. Bu esa Muaviyat ibn Abi Sufyonni tabiati va tutgan o'rini edi. Muaviya qachon g'azablanishlik va qachon muloyim bo'lishlikni bilardi. Muaviyat ibn Abi Sufyan aytardiki, men bilan insonlar o'rtasida bir qil bor. Ya'ni bir soch tolasi bor. Insonlar uni mahkam ushlasa, men ozgina qo'yib olaman. insonlar qo'yib men ozgina mahkamroq ushlab tortaman deb aytar ekan. Muaviyat ibn Abi Sufyon ham shunday qilib bularni Shom yeridan haydab quvib chiqarib oladi. Yana Madinaga boradi, Usmon oldiga. Biz Shomni ham xohlamaymiz. Muaviya bizni haydab jo'natdi. Bizga Muaviya yer bermadi. Usmon radhiyallohu anhu bularni jaziraga yubordi. Bu jazira Furat dengizi bilan Dijla o'rtasidagi bir makon, jazira deyiladi. O'sha yerga yubordi. O'sha Dijla daryosi bilan Furat daryosining o'rtasida orolcha bo'lgan o'sha jaziraga jo'natdi. Bu yerda vali Abdurrahman ibn Khalid radhiyallohu anhu. Abdurrahman ibn Khalid Khalid ibn al-Validni o'g'li bu yerda vali bo'lgan. Abdurrahman ibn Khalidni oldiga borishganida Abdurrahman ibn Khalid bularni kutub oldi. Va bular ham Abdurrahman ibn Xolidni bir yaxshi muomala qilamikin deb turganida Abdurrahman ibn Xoliddan kutilmagan muomala bo'ldi. Juda ham qo'pollik bilan bularni qarshi oldi. Shu yo'sinda fitna bosildi. Bundan keyin Usmon radhiyallohu anhu bu holatni sezdida o'sha 34-yili hijriy yilida haj mavsumiga hamma umarolarni yig'di. Muaviya, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, Sa'id ibn al-As. Haj mavsumiga yiqqandan keyin bular bilan maslahat qildi. Shu ko'tarilgan fitnat borasida. Va bularni fitnachilarni aytib yurgan gaplari to'g'risida mulohaza qilishdi. Shunda Usmon roziyallohu anhu ga umumiy mashvara berishdi. Aytishdiki, bularni u'tiyotlardan mahrum qiling. U'tiyotlar bu islom davlatida o'sha davrlarda har bir kishiga tijoratchi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, bekorchi bo'ladimi, rotib deyiladi, ya'ni oylik misolida oylik tariqasida beriladigan pul. O'shandan mahrum qiling. Va hamma bu fitnachilarda shunday gaplarni ko'tarib yurgan kishilarni sangarlarga chiqaring. sag'ur deyiladi, o'sha sangarlarga chiqarib yuboring. Va hattoki o'sha narsa bilan jang bilan mashg'ul bo'lib, o'shandek narsalarni ko'tarib yurishmasin dedi. Lekin Usmon radhiyallohu anhu aytdiki, bularni men halimlik bilan va chiroyli uslub bilan yengaman, bartaraf qilaman dedi-da, de, bularni maslahatini, mashvarasini olmadi. Shundan keyin Usmon radhiyallohu anhu bu muxolifatchilarni boshlig'ini chaqirdi, ismi Ashtarul Ashtarul Nuhai degan kishi bo'lgan. Chaqirdida nima xohlaysizlar? Bu kishi aytdiki, biz Said ibn al-Asni xohlamaymiz. Ya'ni Kufadagi valiyni boshqa qilib bering. Kimni xohlaysizlar bo'pti? Kimni qo'yib beray o'rniga? Ular aytdiki, Abu Musa Ashariyni qo'yib beringlar. Abu Musa Ashariyni vali qilib Kufaga qo'ydi. Shundan keyin Usmon radhiyallohu anhu bir xitobni yangrab o'quvchi kishi bilan Kufaga jo'natdi Abu Musa Ash'aribni vali qilishlik uchun. Bular ham birga qaytdi. Va bu xotib xutba qildi. Usmon radhiyallohu anhu de tomonidan. Sizlarga xohishinglar, istaginglarni qondirishlik uchun, ro'yobga chiqarishlik uchun sizlar xohlagan kishi Abu Musa Ash'aribni vali qildim va Sa'id ibn al-Asni oldim. Va sizlar qanday narsani izlasanglar, men o'sha narsaga tayyorman modomiki shariat yuzasidan chiqib ketmasa va men sizlarni sabr bilan qarshi olaman va qanday islohiylar nimani xohlaydigan bo'lsa men o'shanga jiddiy jahd qilib o'shani isloh qilishlikka harakat qilaman. Usmon roziyallohu anhu bu gaplarni o'shanday fitnalar bosilib yo'q bo'lib ketishligi uchun qilgan hattoki ularni ustida hujjat bo'lmasin. Sen bunday qilgansan, bizga bunday qilgansan deb o'zlariga hujjat qilmasligi uchun Usmon radhiyallohu anhu yaxshilik bilan ularni bartaraf qilishlikka harakat qilgan. Alloh subhanahu va taolo va la al hasanatu va la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. O'sha oyatga e, Usmon radhiyallohu anhu amalan shunday qilgan. Lekin haqiqiy hodisalar bundan keyin boshlanib to Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilinishgacha olib boradi. Usmon roziyallohu anhu ni bular bilan juda chiroylik suratda muloyimlik bilan muomalat qilganligi bularni nafsida yana boshqa narsalarni talab qilishlik tamasiga sabab bo'ladi. Abdullah ibn Saba Yahudi Misrda istiqror qaror topib, bu yerda o'ziga tegishli bir guruhni tashkil qiladi. Abdullah ibn Saba yig'ilgan kishilarning ko'pligini ko'rgandan keyin Kufada, Basrada ham bor buni atbolari. Bular bilan murosala o'zaro maktub yo'llab bir-biriga Shawwal oyida Madinada, ya'ni hijratni 35-yili da Shavvol oyida Madinaga yig'ilishlikni reja qilishadi. Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahulloh aytadiki, bu fitna Abdullah ibn Saba foydalangan va qo'zg'atgan fitna bir dona fitna bo'lmagan. Balki bir necha sabablar asosida bo'lgan. Misol uchun bir odam mana Kufadagi kishilardan o'sha muzoharatni uyushtirgan va o'ziga odam yig'ib bu ham tashabbus qilgan kishilardan Usmon radhiyallohu anhu buni shar'an jazolaganligi uchun lekin shariatga rozi bo'lmasdan qalbiga tugib qo'yib qachoniki o'sha Fitna vaqti kelganidan odamlarga birga qo'shilib o'shani rivojlantirishlikka sabab bo'lgan. Bu kishi idda paytida bir ayolga uylanadi. Usmon roziyallohu anhu buni eshitgandan keyin ayol bilan ajratib yuborib, jazo ham belgilab jazo berganligi bu kishi qalbiga tugib qo'yganligi. Undan tashqari muhammad ibn abi bakr ya'ni xalifa abu bakr radhiyallohu anhu o'g'li muhammad ham o'shalarning ichida bo'lgan chunki bu ham bir islomga nomunosib bo'lgan ishni qilganligi uchun xalifa usmon radhiyallohu anhu tomonidan jazo belgilanganlik va bu kishi ham qalbiga tugib qo'ygan va bundan tashqari islomni karih ko'rgan kishilar ham bo'lgan Shuning uchun Abu Bakr ibn al-Arabiy aytadiki, Abdullah ibn Saba muloharatni rivojlantirishligiga bitta sabab emas, balki bir necha sabablar bo'lgan. Shunday odamlardan foydalangan. Va yana bularda ichida o'g'rilar ham bo'lgan. O'g'riligi to'laligicha isbotlanmagan, lekin shu o'g'rilik haqida gumon qilingan, lekin o'g'ri bo'lgan, o'g'riligi aniq bir isbot qilinmasdan jazo olinmagan. Lekin o'g'ri deb odamlar orasida gap tarqaganligi uchun bular ham qalbida shunday bir adovatni kasb qilgan insonlar. Bularda mana Kumayl ibn Ziyod va boshqalar. Qachoniki o'sha guruh tashabbus bilan harakatlanib, muzohara qilib, inqilob qilgan vaqtida bular ham ularga qo'shiladi. Demak, qarshi chiqqan muzoharat qilib inqilobchilarni ichida o'g'rilar, islom jazosini olganlar, ya'ni o'zlari gunoh qilganda o'sha islom shar'iy jazo olganlar va islomni yomon ko'rganlar, mansabni talashgan kishilar va dinni yomon ko'rgan din dushmanlari ham bo'lgan. Shulardan tashkil topgan kishilar Madinatul Munawvaraga yig'ilishlikni reja qilgan. Abdullah ibn Saba boshchiligida. Abdullah ibn Saba ularni o'rtasiga bir rejani, maqsadni tashlaydi. Bu maqsad Usmon radhiyallohu anhu ni xilofatdan chetlatishlik. Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilishlik rejasini tashlamagan, balki Usmonni xilofatdan chetlatishlik maqsadini tashlagan avvaliga. Abdullah ibn Saba insonlarga bu darajada qo'zg'alon qilishligiga ba'zi bir shubhalarni insonlarga tashlagan. Bu shubhalar ba'zilari dunyoviy shubhalar bo'lsa, ba'zilari diniy shubhalar. Diniy shubhalardan aytganki, Abdullah ibn Saba bu Usmon ya'ni xalifa Badrga ishtirok etmagan. Uhuddan qochgan. Bay'atul Ridvonda bo'lmagan. qanday qilib musulmonlarga bu xalifa bo'lishligi mumkin degan shubhani tashlagan. Insonlar o'z-o'zidan Usmon roziyallohu anhu ni uzlati xilofatdan chetlashligi uchun bu darajada qo'zg'olon qilishmas edi. Modomiki Abdulloh ibn Saba mana bunday shubhalarni tashlagandan keyin bular oyoqqa turib qo'zg'olon qilishlikka o'zlarida shunday bir kuch topa olishgan. Usmon roziyallohu anhu Badrga ishtirok etgan, Uhuddan qochmagan, Bay'atul Ridvonda ishtirok etgan aslida. Va yana ba'zi bir diniy shubhalardan Usmon o'zini yaqinlaridan bo'lgan kishilarga mansab bergan. Va bu mansabga qo'ygan qarindoshlariga ko'plab nafaqalar bergan deb bunday kishi qanday xilofatga loyiq bo'lishligi mumkin degan narsalarni tashladi. Bunday fitnaga sabab bo'ladigan gaplar ahli ilmlar, ulamolar albatta bunga javob topisha olmaydi. Ulamolar buni bartaraf qilishligi mumkin, lekin o'zingiz tasavvur qiling, o'g'rilardan qalbiga qas olishlikni tugib qo'ygan imorat mansab parast bo'lgan kishilarga bunday gaplar qalbidagi yanada adovatni kuchaytiradi. Hijratni 35-yilda Shavvol oyida Misr muxolifatchilari Misrdagi guruh Abdullah ibn Saba boshchiligida hojilar orasida go'yoki haj qilgan kishilardek bo'lib Madinaga yo'l olishadi. eng oz sonini aytgan muarrixlar bu guruhni Abdullah ibn Saba boshchiligidagi guruhni 600 ta deb aytadi. Ko'p hisoblaganlar 1000 ta atrofida odam bo'lgan deydi. Haj qilish maqsadida kelgan kishilar Makka ga o'tib ketadi, bular Madinada qoladi. Bu 600 ta kamida ko'pida 1000 ta bo'lgan kishilar 4 ta majmuaga bo'lingan bo'lib, demak Bu kishilar muntazam ravishda bir maqsadni amalga oshirib kelgan kishilar ko'rinadi. To'tta majmuadan iborat bo'lib, bu to'rga bo'lingan kichkina-kichkina guruhchalarga boshchilik bo'lib Al-Ghafiqi ibn Harf Al-Akki bu kishi boshchilik qilgan. Lekin umumiy hojilar bilan Misr guruhi bilan chiqqanlarning ichida boshchilik qilgan, ya'ni zimdan boshchilik qilgan kishi Abdullah ibn saba al yahudi bo'lgan ahli kufa ham shu vaqtni o'zida harakat qilgan madina tarafga qarab ahli kufa ham taqriban soni o'sha 600 aksar ko'p bo'lsa 1000 atrofida kishilar bo'lgan bular ham 4 ta majmuadan iborat bo'lib birinchi majmuaga boshchilik qilgan zayd ibn Sahwan, ikkinchisi ashtar an nukhai ashtar bu kelajakda bizni shu silsila darsligida tarixga aylanadi keyingi firqaga ziyad ibn Nazmul al 4-inchisi abdulloh ibn al asam umumiy boshchilik qilgan bu kufa ahliga amr ibn al asom bo'lgan ahli basra ham ahli misrni sonicha ular ham 4 qismdan iborat bo'lib, har bir qismiga bittadan amir saylab kelgan. Birinchi qismni amiri Hakim ibn Jabal al-Abdi. Bu kishi yo'l to'sar bo'lgan o'g'ri bo'lgan. Ikkinchi qismni amiri Zurayh ibn Abbad al-Abdi. Bu kishi ham Basra ahllaridan bo'lgan. Uchinchi qismni amiri Bishr ibn Shurayh. Uchinchi qismni amiri bo'lsa Ibn Mihraj ibn Abd ibn Amr al-Hanafi va butun ahli Basralarni, ya'ni muxolifatchilarni umumiy amiri Hurqus ibn Zuhayr ahli Misrlarni, ya'ni Misr tarafidan kelgan inqilobchilarni asl maqsadi Usmon radhiyallohu anhu ni xilofatdan chetlatib, o'rniga Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni qo'yishlik bo'lgan. Ammo ahli Basra bo'lsa, Basra ahllari Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu ni vali qilishlik maqsadi bo'lgan. Ahli Kufa bo'lsa, Kufa ahllari bo'lsa, Zubayr ibn al-Awwamni vali qilishlik maqsadi bo'lgan. Demak, bularni har uchchala tomonlarni Misr, Basra, Kufa ahllarini maqsadi Usmon radhiyallohu anhu ni xilofatdan chetlatishlikda ittifoq. ammo undan keyingi narsalarda ixtiloflashgan. Ya'ni ba'zisi mana Basra ahli Talha ibn Ubaydillahni qo'yishlik bo'lsa, Kufa ahli Zubayr ibn Avvomni vali qilishlik maqsadida. Borishadi, Madina yaqiniga borib, Madina tashqarisiga xaymalar tikib, avval bir holatni beraylik dedi. Avval bir holatni bilishlik uchun Ichlaridan bir kishini Madina ichiga kirgizadida Madina ahillarini fikrlarini bilishlik bu borada. Ko'raylikchi qani bizni fikrimizda birortasi bormi Usmon xilofatiga qarshi chiqqanlar. Toban sahobalarning ichida ba'zilarini fikrlari bularni fikrlari bilan yaqin bo'lgan ba'zi bir mulohazalarda misol mana Ammar ibn Yosir radhiyallohu anhu ni Usmon radhiyallohu anhu ni ba'zi ishlariga mulohaza qilib turar edi. Diniy ishlarida emas, balki ba'zi bir hukumat masalalaridagi ba'zi bir ishlariga mulohaza bildirar edi. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zini sahih to'plamida rivoyat qiladi. Misr ahllaridan bir kishi haj qiladi. Bu voqea Usmon roziyallohu anhu qatl qilingandan keyin ro'y berayotgan voqea. Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilyapti. Bu kishi haj qilib Makkani, Ka'bani tavof qilayotgan vaqtida bir majlisga ko'zi tushadi. Majlis atrofida odamlar yig'ilgan, bir kishi mau'iza qilib dars aytayapti. Shunda haligi Misrdan kelgan kishi Kim bular? deb so'radi. Shunda kishilar bu Quraysh dedi. Shayx kim? Ya'ni dars berayotgan, mau'iza qilayotgan kishi kim? Abdulloh ibn Umar. Haligi kishi bordida, "Ya Abdulloh, ya ibn Umar, senga bir savolim bor." Ibn Umar, "Ber savolingni" dedi. Shunda bilasanmi Usmon Uhuddan qochganligini? deganda Abdulloh ibn Umar bilaman dedi. Shunda yana so'radiki, bilasanmi Badrga ishtirok etmaganligini Usmonni bilaman dedi. Bilasanmi Usmon bay'atir ridvonda bo'lmaganligi? Ibn Umar bilaman dedi. Shunda hali kishi Allohu akbar takbir aytdi. ki Usmon radhiyallohu anhu hujjat qoyim qilgan, ya'ni qatl qilinishligi haqli bo'lgan qabilida bir shodlandi. Shunda Ibn Umar radhiyallohu anhu yonimga ke, senga endi bir sharhlab tushuntirib beraman, bayon qilib beraman sabablarini. Haligi kishi kelgandan keyin atrofida odamlar yig'ilgan um, Ibn Umarni Uhuddan qochganligi men guvohlik beramanki, Uhud g'azotidan qochganlar haqida Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilib, bularni gunohlarini kechirganligi haqida. Ammo Badrga ishtirok etmaganligi Badr g'azotiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi Ruqiyya Usmon radhiyallohu anhu ni zavjasi ayoli bo'lgan. Shu vaqtda qattiq kasalga giriftor bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon radhiyallohu anhu ga siz oldida turing va sizni ajris Badrga ishtirok etgan kishini ajri bilan barobar va g'animati ham barobar bo'ladi dedi. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhu ga Rasululloh sallam o'zi Badrdan qoldirganligi uchun bir kishini g'animatini Usmon roziyallohu anhu ga ham ajratadi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar siyrati jihad ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihad ham vafoti unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati jihad ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihad ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarihi, sahobalar hayoti vijonlar siyrati jihodi ham vafoti